mirinda lego aventuro cun Proust. Mi estes ancora uiuna, ciam mi travivis belan, ne forgeseblan mensan aventuron. Logiante en negranda internlanda urbo, cie ne trovigis multe da amusajoi, unu tagon mi ricevis de plimatura collego in Viton, partopreni en grupeto da ge amicoi, ciui ciu dimanche, de la naua gis la decdua horo considis circa o tablo cun cafo cae biscvitoi por legi la cefan vergon de Marcel Post. Dum quelca iaroi, sen interrompe, dauris nia legado, gis ni fin legis la sep volumoin de Serce de perdita tempo. Uno el la chef vercoi de la universala literaturo. Nia metodo estis simpla. La libro rondiris de mano al mano, cae ciu grupano voclegis po unu pagio. De tempo al tempo, ni interrompis la legadon por serci precisan signifon de iu vorto en vortaro, au por commenti iun a parte attento vecan fragmenton. Estis imprese kiel respecto plene ciui attentis la sinsequon de la romanego. Mi devas confessi che comence ciui gruppanoi trovis iom malfacile sequi la fluadon de la texto. La longegai frasoi plenai de subtilai alludoi cae sinuae pensoi, ciam elegantai, cae tamen mult facetai, ofte devigis nin reveni alla comenzo, cae clopodi ne perdigi mese de tiom da sinsequai ideo fluoi. Celcae frasoi occupis prescau duonon de pagio. Tamen, iom post iom la legantoi familiarigis cun la stilo de Proust, cion ni comparis cun Amazonia Rivero, tranquilla, potenza quanto da vortoi fluantai mal rapide en vastega ammasso da sentoi, prescriboi, analisoi, scenoi. Grade ni penetris la intenson de la autoro, quiu clopodis audace montri la sozion cae la homoin en plei raffinita cae profunda maniero. Ne nur la Fransan homon, en definita momento de la Fransa historio. Proust montris la homon, kie ein li vivas, en kiu ein historia momento. Mi bone memoras, quiam ni finis la lastan volumon, la reeltrovita tempo, ni tostis per blanca frescia vino, cae ni dankis la autoron, kiu faris nin pli amicae unu alla aliae dum tiu magie tosa legado. Cion ci mi nun rememoras post quelca iardecoi, char ci iare la mondo memoras la cent quindec iarigion de la nascidio de la granda Marcel Proust. Se mi povus, mi visitus lian tombon en Pariso, cae metus apud gin bucedon da floroi. Nec tro grandan, nec tro parfuman bucedon, tiel che gine incitu lian pulmoin, ciui ciam suferigis lin pro allergia bronchito. Facte, la granda verkisto mortis en sia quindec unua a gioiaro pro pulma malsano. Nu, cion mi diras, li ne mortis, li vivas ciel defio al ciu amanto de literaturo en sia mild torenta serce de perdita tempo, ne maltra febla aventuro. En interreto oni trovas esperantan traducon de Jeromo Vasce, almeno de la du unuei volumoi, sur la voio de Svam, cae en ombro de florantai iunulinoi. Estas vere bedaurinde che ni ne havas ciu in sep volumoin en nia lingvo. Ien subtila sugesto al niei franclingvai traducistoi.